Taigi esi nepateisinamas, kad ir kas būtum žmogau, kuris teisi kitus. Juk teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. O mes žinome, kad Dievas teisingai teisė tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai, žmogau, teisdamas taip darančius ir pats taip pat darydamas, išvengsęs Dievo teismo kaipgi drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti. Deja, savo užkėtėjimu bei net gailuojančia širdimi pats savo kaupi rūstybę rūstybės dienai, kurią apsireikš Dievo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gerą amžinuoju gyvenimu, o išpuikeliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, pikčiu ir rūstybė. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, pirma žydo, paskui graiko. Ir šlovė, pagarba, bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą. Pirma žydui, paskui graikui. Juk Dievas nėra šališkas. Visi, kurie nusidėjo, neturėdami įstatymo, pražus be įstatymo. O visi, kurie nusidėjo turėdami įstatymą, bus nuteisti pagal įstatymą. Teisūs Dievo akise juk neįstatymo klausytojai, teisūs bus pripažinti įstatymo vykdytojai. Kai jokio įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie, neturintys įstatymo, patys savo yra įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse ir tai liudija jų sąžinė bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą. Aną dieną Dievas per Kristų Jėzų teis žmonių paslaptis, kaip sako mano Evangelija. Štai tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi Dievu. Tu pažįsti jo valią ir įstatymo pamokytas, išmanai kas geriau. Esi įsitikinęs galys būti aklųjų vadovas, šviturys tamsoje esantiems neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turės įstatymę išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėlgi mokydamas kitus nepamokai pats savęs? Kodėl įkalbinėdamas nevokti pats vagi? Skelbdamas nesvetimauti pats svetimauji. Bodėdamasis stabais pats apiplėši šventovės. Giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą. Juk dėl jūsų, kaip parašyta, pikdžodžiauja Dievo vardui pagonis. Apipjaustimas naudingas, jei vykda įstatymą. O jeigu esi įstatymo laužytojas, iš apipjaustito virsti neapipjaustytų. Taigi, kai neapipjaustytas žmogus laikosi įstatymo reikalavimų, argi jo neapipjaustimas nebus įskaitytas apipjaustimu. Taip kūniškai neapipjaustytas, bet vykdantis įstatymą žmogus pasmerks tave, kuris lauža įstatymą, turėdamas jo raidę ir apipjaustimą. Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne. Tik tai tas yra žydas, kuris toksai viduje. Ir tik tai tuomet yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustita dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo.